Domnul ne spune, sunt viața voastră, cine rămâne în mine aduce mult rod. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul, cei care cred în El vor trăi.